بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. إذا زلزلت الأرض زلزالها Itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake وأخرجت الأرض أثقالها na itakapotoa ardhi mizigo yake Waqala al ma laha, na mtu akasema ina nini? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo itahadithia khabari zake. Bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wake mlezi ameifunulia. Yawma idhin yasdurun الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Siku hiyo watu watatoka kwa mfarakano wakaonyeshwe vitendo vyao. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Basi anayetenda chembe ya wema atauona ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره na anayetenda chembe ya uovu atauona. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratu Zilzala imeteremka Madina Aya za sura hii zote hazipindukii hali za kiyama mtikisiko ardhi na kutoka hazina na maiti waliozikwa chini na kustaajabu kwa binadamu na kuuliza kwake kwa yale yaliyomkumba kwa ghafla na kutoka watu makaburini mwao kwa mtafaruku wende kupokea malipo yao Ikitikisika ardhi kwa mtikisiko mkubwa na ikasukika kwa ukomo wa kutikisika na kusukika kuna kumkinika na ikaweza kuchukua na ardhi ikatoa yote yaliyomo katika ndani ya tumbo lake ikiwa hazina au maiti waliokwisha zikwa na binadamu akasema kwa kushtuka na hofu ardhi hii na nini hata inatikisika hivi na inatoa vilivyomo tumboni mwake ndio saa imefika siku hiyo ardhi itamsimulia mtu habari zake ziliyomshtua kwani mlezi wake na muumba wake atakuwa kaifunulia kaipa wahi na kaiamuru litemeke na jisukesuke, ndiyo ikafanya upesi kutekeleza amri. Siku hiyo watu watatoka makaburini mbio, nao wamo katika mtafaruku, wapate kuziona hisabu zao na malipo yao aliyowaahidi Mwenyezi Mungu. Basi mwenye kufanya hata kitu chenye uzito apunje ya mchanga cha kheri, ataiona katika daftari lake na atapata malipo yake na mwenye kufanya shari ya uzito wa chembe ya mchanga ataiona kadhalika na atapata malipo yake wala mula wako mlezi hatamdhulumu yoyote.